وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة na baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia mtume wetu Muhammadin sala na salam zimfikie hatuna budi kumrejeshea shukrani Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia msimu tofauti tofauti ya kuweza kupata faida ndani yake tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kutujalia kuweza kufikia Ramadhani na vile vile tukaweza kukamilisha ibada ya funga tukiwa na siha na afya njema tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie naam funga yetu na visimamo vyetu ndani ya Ramadhan ama maudhui yetu ya leo tutakuwa tunaangazia naam kubainisha uhakika ya vikundi viwili ambavyo kwamba vipo ulimwenguni kikundi cha kwanza ni kikundi ambacho kwamba kitakuwa ni yenye kupata hasara na kikundi cha pili itakuwa ni kikundi ambayo kwamba itakuwa yenye kufaidika na kuchuma mengi ambayo kwamba itawasaidia kesho mbele ya Allah jalla fi na vile vile maudhui yetu itakusanya ndani yake naam ahamiyatul waqt umuhimu wa wakati naam katika maisha ya muislamu ambaye kwamba atajaliwa na Allah jalla fi anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasaw bilhaq watawasaw bisabr Allah subhanahu wa anafungua sura kama hii kwa kiapo anaapa na wakati wa alasiri na maulama wanaifasiri naam na tafsiri ya aina mbalimbali lakini kikubwa zaidi aya hii inatuashiria kwamba kuna umuhimu ambayo kwamba iko ndani ya hiyo wakati ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameapa juu yake wengi sana sana Kwa hiyo kuna umuhimu na chochote ambacho kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ataitumia kwa kuwapia. Kisha akaendelea Allah Jalla fi Ula kwa kusema innal insana lafi khusr. Yani maana yake kila mwanadamu yupo katika hasara. Kila binadamu ambaye kwamba yupo katika mgongo wa ardhi yupo katika hasara. Illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasaw bilhaq watawasau bisabr kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kikundi ambaye kwamba haitakuwa katika asara ni hawa illa alladhina amanu billahi wa birusulihi isipokuwa wale ambao kwamba wataamini na Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini wakaamini na mitume zake waamilu al-a'mal as-salihat na vile vile wakawa baada ya kuwa na imani wakawa wenye kutenda matendo ambayo kwamba ni mazuri na vile vile wakahusiana baadhi yao kwa baadhi kuweza kushikamana na haki ambaye kwamba haki ni khairi yote ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza kuweza kuifanya na vile vile kuweza kufanya mambo ambayo kwamba ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wasabra ala dhalik vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza wale ambao kwamba watakuwa wameondoka katika wale ambao kwamba wamehasarika na wale ambao kwamba watasubiri juu ya hilo Naam na kusubiri juu ya hilo maulama wana tafsiri ni kusubiri kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika umri ambaye kwamba atakujalia kuishi katika ulimwengu na vile vile kusubiri kutokumaasi Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kusubiri katika makadirio yote ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakupangia hata kama inakuwa ni yenye kuuma hivi ndivyo wanavyotafsiri kwa hivyo ukiwa miongoni mwa hao ambao kwamba ni kikundi ya pili basi utakuwa umeepuka hasara na vile vile ukiwa katika kikundi ya kwanza ambaye kwamba hawana iman hawana iman wala a'mal as-salihat wala hawashikamani na haki wala hawasubiri katika kumtii Allah wala hawasubiri katika kumweka kujiweka mbali na maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile hawakubali qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala hata kama qadar mpangilio ambaye kwamba Allah amepangania kukuma basi utakuwa umehasarika lakini ukishikamana na haya utakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba wamefaidika tunajua hali tuliyokuwa ndani yake hatutaweza kurefusha naam khutba tutafupisha kwa, uzu, kwa uzuri zaidi anasema Allah subhanahu wa ta'ala kutupa nasaha zaidi tuko na umri ambayo kwamba alhamdulillah wengine wamefika 50 wengine wamefika 60 lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatutanabahisha kwa kutuambia waman nu'ammir nunakisuhu fil khalq afala ya'qilun Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza yeyote ambaye kwamba atapewa uhai na atapewa umri ndefu basi afahamu kwamba itafika wakati atarejeshwa katika ile marha ambayo kwamba ni ya kitoto naam akipewa umri ndefu kuna wakati itafika atakuwa akili yake ni ya kitoto na vile vile viungo vyake vitakuwa havina nguvu zaidi je watu hawatafakari juu ya hilo waweze kujipanga waweze kuangalia ni kitu gani wataikadimisha juu ya nafsi yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho siku ya kiyama na hii pia inatuonesha kwamba hii dunia si sehemu ya kubaki bali ni sehemu ya kupita na vile vile tufahamu kwamba kesho ndiyo sehemu ambayo kwamba tutaweza ku, kuishi milele na milele kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika umri iliyobakia kwetu sisi atujalie tuwe ni wenye kumtii tuwe ni wenye kujiweka mbali na maasi tuwe ni wenye kufanya yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha nikamalizia uh, khutba yetu na aya ya mwisho Allah subhanahu wa ta'ala anasema yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal na awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kuhusu hali ya watu ambao kwamba walipoteza wakati wao katika mambo ambayo kwamba haikuwanufaisha huku duniani watakuwa ni wenye kupiga fujo kwa sauti ya juu wakilia kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada wa kuwatoa katika moto wa jahannam kisha Allah subhanahu wa ta'ala kusema rabbana akhrijna na'mal salihan ewe mola wetu ewe mlezi wetu tunakuomba utuondoe kwa hii moto wa jahannam ili turudi ulimwenguni tufanye a'mal as-salihat ambayo kwamba leo hii tuko na umri na huenda tunaipoteza umri wetu kwa mambo ambayo kwamba haiwezi kutusaidia kesho akhera watasema rabbana akhrijna na'mal salihan ewe mola wetu tuondoe katika moto wa jahannam turudishe duniani tuweze kufanya amali ambayo kwamba itakuridhisha ambayo kwamba tuliweza kukosa kuifanya huko duniani kisha Allah subhanahu wa ta'ala atawajibu naam haiwezekani haiwezekani kabisa naam mambo haya Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia baada kusema rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah atawaambia awalam nu'ammirkum ma tadhakkaru fihi man tadhakkar je hatukuwapa umri ambayo kwamba inatosha kwa yule mwenye kuweza kutafakari angetafakari katika ile umri ambayo kwamba tulimpatia wajaakum nadhir vile vile akawajieni mtume ikawajieni kitabu ikawajieni kila kitu ambacho kwamba naam ya kuelekeza katika njia yangu fadhuqu fama lidhalimin min nasir Allah subhanahu wa ta'ala ataweleza kwamba basi yonjeni hamtaweza kupata nusra wale ambao kwamba mlijidhulumu wenyewe kwa hiyo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutupatia umri na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala umri iliyosalia aweze kutuelekeza tutamalizia kwa kusema Ramadhani imeshaondoka naam yote ambaye kwamba alikuwa anaabudu Ramadhani afahamu kwamba ishaondoka Ramadhani lakini Allah subhanahu wa ta'ala angalipo yuhai na yeye ndio kuabudiwa kwa hivyo turudi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hata Ramadhani ikiondoka kwa sababu wa kuabudiwa ni Allah jalla fi'ala wala sio mwezi wa Ramadhani kwa hiyo wabudu rabbak hatta yatiyaka al-yaqin mwabudu Mola wako mpaka itakapofikia naam mwisho wako hali ya kuona mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala tanabahi muhimu zaidi ni mtu akiishi maisha yake yote kana kwamba anavyoishi ndani ya Ramadhani basi insha Allah siku ya mwisho itakuwa kwake ni kama siku ya Eid itakuwa ni kama siku ya Eid lakini mtu akiishi maisha yake pasina kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujishughulisha na mambo ambayo kwamba Allah akumuomba akumuomba juu yake basi siku ya Idi atakuwa mwenye kupiga nduru na kutoa sauti kutoka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini hatopata msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala leo ni siku ya Eid anasema Allah subhanahu anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama naam ya Aba Bakrin inna likulli qaumin Eid wa hadha Eiduna ya Abu Bakar hakika katika kila qaum kuna Eid na hii ndiyo Eid yetu akimaanisha Eidul Fitr ama Eidul Adha akasema Rasul alayhi salatu wasalam ayamul Eid ayamu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 عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عيدكم مبارك تقبل الله منا ومن ومنكم